Chunka kimsayoh kah capítulo. Manchakuypah iskay animalkunamanta. CHAIMANTAM lamar huchapa patampi lamar huchamanta hanchis umayoh hinaspa chunka wahrayoh animal lluqsimuqta. Sapa waqranpim corona. hukuruna. Umankuna mi kasqa Dios kameh sutikuna. Kasha, chakin kasqa uturungu o kumaripa kasqa ukumaripa chakinkuna pas Siminpas leon pahinam. hinam. Dragonmi quykurqa Tawan gobiernonta, hinaspa hatun chakuininta. Chay animalpa huknin umanmi, pa hina tuksisqa sano Y sano yaruptin llapayan kay pachapi kuna runakuna jallaña chay Animal hatikurjako. Chay draguntam adorarjako, MANCHAKUIPAJ animalman atiyta Adorar jakutagmi, chay animal tapas. Pitach kay animal man, kanman, pitaq japiliang pilianman, nispa. Chay animalmanja juykurjataqmi TAPAS tukuymata Diospa contramperimananpaj inaspa tawachunka iskayniyuq killa munaychakunanpaq. Chaynapim Diosta ...kamerja Kamirqataqmi paipa sutintapas. ...paipa... karpantapas chaynata hanaqpachapi yachaqkunatapas. Chay animal animalmanja atiita Dios Diosllapaqña con kontrampi piliaspa vencerunanpaqpas. Chaynataq kay pachapi llapallan ayllukunata, kastakunata, ini rimayniyuqkunata, kunata kamachinan kamachinanpaqpas. Chayman adorar animaltam Adorarhaku, Yapayan Kaipachapi pachapi yachaqkuna, karnerupa carnerupa causa librumpi sutin mana jakuna. Chay carneruja manarajpas kay pacha unanchasqa kachkaptinmi, sitasja Uyariwagni Uyariwagni kunaja Pipas presuchasja kananpaq kaja, presuchasjam kanja. Espadawan wañuchisqa kananpaq kaqa, espadawanmi wañunqa. Chaynapim Diosllapaqña kawsaqkunaqa, pacienciayuq hinaspa confianzayuq kananko. yapatawan rikurqani huk animal kay pachamanta wicharichkaqta. Chaypam kasqa waqrankuna carnerupa hina. Rimayninñataqmi kasqa dragonpa rimaynin hina. Puntakaqa animal hina matininpas kasqa. Chaymi tukuy imata puntakaq animal pajrurarja. Yapayan kay pachapi kunawanmi adoracherja. manta mantas punta caja animalta. Hatun milagrukunatam Si lo mantapas, Cielo wichichimurqam ninakunata llapa animal kunata puntakaja animal animalpaq ayllanpi, mi kay pachapi llapa kunata engañarja. Kamachikurqam Manchakuypaj animalpa imaginninta ruranankupaq. Chay animalqa ispadawan tuksisqa kachkaspampas manam Wanyurgachu. Chay iskay animal animalmanmi atiyta animal pa animalpa imaginninman espirituta huspa rimachinampah, Inaspa imagin mana adoraqkunataqa wañuchinanpaq. Chay iskay animalma Yapayan runakunata taxampas atuntapas aputapas wakchatapas Libritapas hinaspa sirvientitapas makimpi otah orkompi marcacherja Chainapin pipas mana imallatapas rantiqchu nitaqmi rantikuqchu. Chaynataqa ruraqku chay animalpa markan markayuqllam chay sutin sutiyochlam, otach sutinpa numeron numeruyuqllam. pahmi kayqa. Yachayniyuq animalpa numeron yupachun. paipa Sohtapachak suqta sohtayohmi. suqtayuqmi.